www.pautak.com Soba put vjernika Kaže, imao je vrlo česte kontakte i sa židovima. Imao je vrlo česte kontakte sa židovima i sa njima je kovao zavjeru protiv muslimana. I on je taj koji im je rekao, ako vi odete sa svoje zemlje i mi ćemo sa vama, munafci. ako se budete borili, mi ćemo vam pomoći. I ovi ste, vi vidite na ovom primjeru munafika. On fali poslanika sa veselem, ali su ljudi primijetili da je on munafik. A fali ga. Kako su oni primijetili? A on njega fali. Dobro, pored onog što je uradio na uhodu. Ali uvijek se šta? Iako fali poslanika sa Veselem, primijetilo se na njemu. Ne da uzvišeni. E, zato što sam malo prije rekao. Iz srca. Uzvišeni, uzvišeni te var, kada ti dadne, pa sa tog jezika ne možeš. Jer teško je petljati. Petljati na zemlji ono koji te stvorio. To je nemoguće. To nikad nikom nije uspjelo, neće uspjeti. Nemoguće. والدجى يركض أطوي واجلا فأنا النور الذي يغريقه يغريقه وأنا الجرح الذي من داملا وأنا كل جموح طامح طامح مضرم الخطو على درب العلا العلا لم تزل من آفمي أنشودة أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى الأولى وأنا كل جموح طامح Jedna od odlika munafika jeste kada u kritičnim momentima se pojavi on šta? On mijenja taktiku. Ne vjeruju u Allaha. To svakako. Zatim poslanik nas kaže, naš obmanjuje, vidiš ti, ovo ništa ne donosi. Ovo ništa ne donosi. Jer se vidi superiornost druge strane. Kako će biti šetanov vojnik superioran nad Allahom vojnikom? Aj pojasnite to. Je li to moguće? Ti Allahov vojnik. Nek je opremljen čime hoćeš od glave do pete. Kod koga treba da bude ta superiornost? Kod tebe ili kod njega? وانتضوا في كل ساح آملا ونمى الجيل على آثارهم آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا فانتشوا في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا وانما الجيل السلام عليكم السيد الله ونبتل نمرة غلاوة العربية A on kaže, Abdullah ibn Ubej, tako mi Boga, ko da će govoriti loše o njemu, ako ga malo pofali.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 A zatim, poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom koji nas je uputio na pravi put i Allaha molim da nas učusti na tom putu i Allaha molim da nas pomogne da nas pomogne kao što je pomogao prvu generaciju muslimana. A to je da sabljom uzdižu Allahovu te bareke od riječ. Da ne budemo od onih koji govore i kad isprazne govor, kad završi s govorom, onda se ponovo vraćaju na govor, pa opet novi ide govor, zatim sljedeći govor, pa opet novi govor. I tako svaki 5, 10, 20 godina samo ćemo govor oni koji govore ići će u zatvor, oni koji prestanu govoriti, oni popuste i onda konstantno će se pojavljivati generacije ljudi koji će obnavljati Allahovu vjeru, a oni koji ostanu ili koji ne mogu ostajat će u gnijelu kufra i zabluda, izmiješani sa muljem, izmiješani sa ljudima koji ne znaju kojim je gospodar i branit se pravdeći time da treba ljudima milijun godina samo uspostavlja dokaz jer kao da nisu shvatili, pa ispade, ispade svakog čovjeka treba ponosom držati i pitat, imat njegov dosje kartu, sam shvatio ti ili nisi, ako nisi shvatio ti još govori. A ja, pa da je glup, čim nije shvatio, šta mu imaš govoriti više? Ne upućuješ ti, tebi, tebi je stalo da ga Allah uputi, Allah neće da ga uputi. Ti se trudiš, ne mora znaš da je samo uzrok sebe uputi ti što govoriš. tako? Ne mora znaš. Zato Allah molim Tebareke i da nas pomogne učesti, da ne budemo od onih koji samo pričaju. Jer Allahova knjiga, njegovi ajti, ne mogu bez dijela. Ne mogu bez dijela. Nemoguće. Allahovi ajeti u provedbu ne mogu bez dijela. Ubijajte ih ko što vam je Allah naredio. Stižite ih, zasjedajte, opsjedajte Ovo ne more pričati se samo. Ovo se ne može samo pričati. Allah molim da nas u tome pomogne. Mi nastavljamo sa sirom poslanika sallallahu alaihi wa sallam dugo nismo, jel da? Radili smo Hendek, <clears throat> pa zatim povod Beno kada je Melek, nakon Hendeka, kada je bitka ured bila, tako, tako reći bila je gotova, pa dolazi Melek, Džibril ali salatu wasalam, i na njegovoj glavi je bio turban, a u ruci je bila savlja. Jahao je na magarcu koji je bio prekiven brokatom i platnom. Pa je rekao Allahovu poslaniku, sallallahu i sallam, Mohamede, jesi li ti to ostavio sobi? Pa kad je Resul, sallallahu i ugledao Džibrila, nije trebalo Allahovu poslaniku, ali i selam puno, jer ovaj pita i odmah mu odgovara, kako pa vidiš, na meni je turban, držim sablju u ruci, u meleci napolju, i oni drže sablje, nisu pustili treba da završiš jednu vojnu misiju, a to je Beno Kureza. Pa je poslanik sallallahu sallam naredio vojsci, onako umornoj, dižite se, sablje u ruke, idemo klat i ubijati. Jer je nakon Hendaka, znate, Allahu poslanik ali salatu wasalam, rekao svojim Sama od danas mi napadamo. Više nema i tako je bilo. Nakon toga, nakon toga, nakon Benu Kureza, Allahu poslanik, ali imao je više akcija vojni, diverzantskih prepada, izviđanja i misija. Sve su bile vojne akcije u kojima je Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, slao i on bio zajedno sa njima. Nekoliko, akcija je bilo izvedenih od strane ashaba i Allahova poslanika ali salatu Jer ono što je Resul sallallahu rekao, odmah se počelo ispunjavati. Od danas mi napadamo. Nema više odbrane. Samo što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve nije napadao dok nije sredio vojsku. Nije napadao dok nije imao i svoj državu, nije napadao dok nije imao, dok, nisu ispunjeni uslovi, uslovi, ali uslovi, nećemo sad mi filozofirati, nisu to trebali ni posebni uslovi, nemojmo sami sebe sad, jel da? Kad kažemo uslovi, nisu to uslovi kako mi mislimo da su bili uslovi. Znači da dadneš sve što je do tebe, bez računanja, pretjeranog brojanja, ovako, onako, ne. Nego kad se stvore uslovi za tako nešto, oni minimalni, da ima komadić, jel nekakvi <coughs> zemlje, da ima nešto, jer muslimani su sami, gdje su oni komandanti i gdje je na tom komadu zemlje Allahu varić i uslovi koji se ispune da bi se stekli uslovi, da bi se pojavili uslovi su samo to kad neko hoće da dođe da taj red uništi. Tad se uslovi ispunjavaju. Tad su uslovi ispunjavaju. Halal je Allaha. <laughs> Kad neko dođe, hoće da to sruši. To su ti uslovi. I onda kažeš, dosta. Ne može više. Ne može <clears throat> Bitka Benomu Stalak, ili kako kažu bitka El Merisija nakon ovih manjih bitki povod ove bitke je bio da su u mjesecu Šabanu da je uzrok namjera poglavara plemena Benomu Mustalak Jel Harsa ibn Beja Htjeli su da napanu Allahova poslanika sallallahu sellem sa svojom vojskom. Pa je poslanik sallallahu poslao jednog od Saba da vidi je li ta vijest tačna. Pa je i potvrđena ova vijest da jesu htjeli da napadnu Allahova poslanika sallallahu sallam. I pošto je bila vijest tačna, Allahov poslanik sallallahu Selem odmah naredi mobilizaciju, kaže Asabima, jašite kolje, sablje sade zapas, ajmo vi šta Polako raste ponos muslimanima. Polako ona akida koja je sazdrijevala u njima daje svoje plodove. Hoće ljudi da budu šehidi. Nema drugi. <laughs> Šta sam tu? Puno ima filozofije. <laughs> naučili da ova vjera traži da te strela pogodi u čelo, da iskrvariš sam, da te ptice, gradljevice nose i oni su naučili da iza toga ide džennet, oprost grijeha, to im je I onda kad su se strelili, onda su on pitali šta, kako i kud, nama <laughs> svejedno kućemo. tajma, ima, beraj malo, kaj basta, preko zida, meni je apsolutno svejedno, di ću završiti, <laughs> to nema uopšte nema ovaj, svejedno mi je di ću završiti. Svejedno mi je di ću napast, svejedno mi gdje ću završiti, tu nema, uopšte ne razmišljam o tome. ali mi nije svejedno kako ću završiti. Evo je razlika njih i nas. Nije isto čovjek koji razmišlja gdje će završiti i čovjek koji razmišlja kako će završiti. Onaj koji razmišlja i hoće da završi u džernetu, on ne razmišlja šta, kako će završiti. Jeste shvatili? Njega ne zanima. On samo ide i kaže, ja slušaj, bježi babo, ja hoću dženet. I ode babi glava. Venati ti tetak, tetak, ti im ne daš da uđem u dženet. Isto ovom ću ja brzo regulsa stvar. Otvorim dizni, završeno. To je ta razlika. Oni nisu razmišljali kako će završiti da dođu u dženet. Nego su htjeli u pa im je Allah dao dženet jer su ga htjeli i dobijali su ga. I umirali ko šehidi. A nisu razmišljali kako će završiti. Jer je stravičan prizor da vidiš mene kako me tank prigazio. <laughs> pa gledaj šta je, ostao samo od ize sat. <laughs> Ništa ne je. Samo sat ostao, po tome ga je poznat. Tako su je sabi, ne? Kaže, na njemu toliko rana, poznala ga sestra samo po prstima. Ništa više, savi sjeće. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam krenuo sa sahabima u borbu i dogovorili su se da, da napadnu. Ibn Kajim kaže, Ibn Kajim Rahimullah govori malo drugčije, ovdje se govori da su jedan sat napadali strijelama, a potom Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam naredi borbu prsa u prsa. Sahabi nisu nešto volili puno sa strelama, jel Dalekometna artiljerija njima nije išla od ruke on oni su volili face to face. Allahu Kakvi su to ljudi bili, Allah. Oni su volili kad je ostavi strela, ne ni hurme. Rukama su davili. Sad možeš ti sebi predstaviti sliku jednog sahaba. Evo u valida. Možeš sad zamisliti Hald prema tebi da te udari, da te ošine, što bi rekli bosanci. Možeš zamisliti u sebi. Haj malo da pokušamo. Allah molim da nas pomogne. makar malo zamislimo ga. Ide čovjek lijep sa bradom, sad, sav isjećan od rana. Drži sablju u ruci, tekbira ide na tebe. A umire u tebi sve ostrava. Ide čovjek s jednom, pazite, ide, znači ide čovjek i on njemu je on ide prema tebi. I ti vidiš da on sve sklanja da dođe do tebe. <laughs> ne, u tebi sve umire. Zato oni ne vole ove ovak što koju današnji naši, naši ovako što ovak idu kad krenu. Ide iz ga nigdje nema. Ha, oko njega sve uspava brzo. Odahne. Jel ne? Možete zamisliti i lomera. i poslanika sa sredem kako drži sablje u ruci. oznoje, krvi na sve strane. A ovi će ja sam Allahov poslanik. A uzvišeni kaže da će pomoć njega, ovo vjerovjesni će pomoći, mu tebe i one koji te slijede. I koji te slijede. Nama se ponekad tiče dojam čovjek nekad razmišlja pa kontaž kao da muslimanima fali poslanik. Uistinu je musibet, smrt poslanika sada to je za nas najveća nesreća. Najveći musibet. Ali uzvišeni u ajetima kaže, ajete koji Ebu Bekr pročito svim muslimanima, imenite, ako bi on bio mrtav ili bijen, znači to se vraća svojim stopama. Allah, pa šta mislite, vrati se, jel? Allah je živ, vaš gospodar je Allah, a nije Muhammed. Pa tako vraćaju naš je gospodar Allah, a nije Muhammed sallallahu On je mrtav. Do nas je došlo. Pa kaže, Ibn da je da nekakvog posebnog napada tu nije ni bilo. I da je Resul Ali Veselam izvršio napad samo kod, kod jednog bunara. I tu je zarabljeno, zarabljeno dosta porodica kako i njihovog njihovog imetka. Njihovog imetka. Što se tiče uzroka događaja ovih bitki, u ovoj bitci, većina su e, uzrokovani dezinformacijama, lažima poglavara Munafika Abdullah ibn Pa ćemo, a važno je napomenuti neke od, spletki ovog, ovog Munafika. Od spletki ovog Munafika. Zato što je on konstantno radio, konstantno radio da utuši davu Muhammeda sallallahu alaihi i nije stajao nikako, samo ne bi li ako ne utušio, onda da je da je smiri, da je dovede u situaciju kad će Allah poslanik i ashabi pomisliti moramo nešto smišljati novo. Nije dobro. Pa kaže, jedna od tih stvari je da su, da Abdullah ibn Bey na čelu sa svojom kompanijom jesu stalo razmišljali i planirali kako će razbiti islamsko društvo i time obezvrijediti islam. Na koji je način to radio? Time što je jedna od njegovih spletki jeste što je prijateljevao sa neprijateljima Muhameda s.a.v. On je bio sa njima. Često je bio sa njima na njihovoj strani jer je munafik munafik. Zašto? Pa zato što je on prividnu pobjedu vidio u njihovim rukama. A za svaki slučaj i ovdje, ako zaškripa i tu sam. E to je pravi munafik. <laughs> pravi munafik. Ko ovi su jaki. Jer je, što, Abdullah ibn on je bio među mušicima. Otišao bi tamo njima, sa, či, sa čijim neprijateljima Muhammeda sallallahu alaihi Zašto je bio? Pa radi interesa. Ode kod njih, ako vam okine, dobro jest. Ako bude ovdje, opet sam tu. Svakako sam ja vehabija, jel <laughs> I tam sam i vam sam. Ja sam svugdje. Ja sam neopredjeljen. Pa ja sebi e, uzmem što je meni dobro, a što nije dobro neću ni uzeti. I to je meni tamo tako. Ja to znam razabrat. Zamislite da je Kur'an objavljen. Da se pola ajeta govori kako treba istina, a pola nek tumači kako hoće. I da su to bile te medrese. Ljudi izlaze iz medresa, šta si naučio? Ja sam je naučio 50-50. <laughs> Pola ovako, pola onako. Šta ćeš? veliki umovi, oni mogu to razaznat, mi ne Naši mali mozgići to ne mogu dokući. Mi samo znamo bukvalno ono shvati drugšije nikako. Eto, hvala lavno tako. Kaže, jedna sljedeći njegovi osobina je laž, obmanjivanje muslimana da on podržava poslanika ali to Jedna od njegovi sljedeći obmana jeste obmanjivanje muslimana da on podržava poslanika ali Selatusla. Pa bi on šta radio? Kada bi poslanik Selatusla došao na hudbu ili da drži vas, ovaj bi prije došao rukom, a evo ga sad ide, naš, uvaženi. Jel, evo ga, dolazi je, ovaj, direktno sletio iz, sa, iz Čikaga, iz američkog velelepnog grada dolazi doktor na tepiju. Evo, kako ste doktore, kako ste putovali. Hvala, dobro. Ali nemam vremena za vas kasnije. <laughs> Jel Pa je on Hvalio bi, kaže, zdao bi. Pa bi govorio, pred vama je Resul, ali salatu vidite li vi, ovo je poslanik, ovo je glava, tako bi govorio Abdullah ibn Ubej. A obmanjivo bi muslimane kao da on sa njima u stvari nije. Zatim, jedna, jedna predaja govori koliko je bio licemjeran govor njegov, da je na džumi, na džumi poslije I pored toga što je bio na uhodu Abdullah ibn Ubi ustao u džami i da kaže svoju laž. Lako ovog dana on govori. Pa kaže, sjedi, kaže Allahov neprijatelju, rekli su mu sabi, nisi dostojan da ti govoriš te riječi, dobro znaš šta si činio. A on kaže, tako mi Boga kao da će govoriti zlo ako ga pohvali. A sad mu rekli, sjedi Allahov neprijatelju, dobro ti je glava naravno. A on kaže, Abdullah ibn Ubej, tako mi Boga, kao da će govoriti loše o njemu, ako ga malo pohvali. Allah te pravi monafički govor. Allahu se utječemo od nifaka. I zaista, braćo, zaista u govoru čovjeka, u govoru čovjeka, ne znam ko da je on. Allah te bareke otala. samo malo ako nagniš i ako iz svog govora želiš da isfiltriraš, da isfiltriraš jednostavno svoj govor, ti si gotov ti si završio misiju. Samo ako se, ako želiš da isfiltriraš svoj govor u smislu da, ne znam kako bi se poja, izrazio, da blefaš ljude, da im jedno govoriš, ali da ti je da im ne govoriš ono što je srž, ti si završio misiju. Ti si završio svoju misiju. Stavljaš na nju tačku. Sto Zato što Allah te var kretala podržava samo čisto. I zato što Allah te bareke zna tvoje srce i zna tvoje stanje. Zna dobro šta ti hoćeš. I onda na onom što ti hoćeš da izvedeš ne da bereket. A pa ti umjesto da budeš iskren, ti postaneš lažov. Umjesto da govoriš ljudima istinu, Ljudi počnu i toga svjedoci. Ljudi neće više, kaže, neću njega, neće njega, neću njega. Dobro, nemoj ni mene, ja sam bravar. Ne, trebaš mene. I ja imam pravo da me svrneš što u svom kad nešto nije u redu. Samo ću vam ja biti debelo zahvalan za ovakav postupak ako izvedete. Jer je istina mora biti prepoznatljiva. A ako mora biti prepoznatljiva, mora biti jasna. To nema dvojbi. Mora biti jasna. Ne mora biti nejasna. Zato što je istina. <laughs> ako je nešto istina, mora biti jasna. Sljedeća stvar, kaže, imaju vrlo česte kontakte i sa židovima. Imaju vrlo česte kontakte sa židovima i sa njima je kovao zavjeru protiv muslimana. I on je taj koji im je rekao, ako vi odete sa svoje zemlje i mi ćemo sa vama, ako se budete borili, mi ćemo vam pomoći. I ovi ste vi vidite na ovom primjeru munafika. On fali poslanika sa veselem, ali su ljudi primijetili da je on A fali ga. Kako su oni primijetili? A on njega fali. Dobro, pored onog što je uradio na uhodu. Ali uvijek se šta? Iako fali poslanik se nam se na njemu ne da uzvišeni. Zašto? E, zato što sam malo prije rekao. Iz srca. Uzvišeni, te var getala ti dadne, pa sa tog jezika ne možeš. Jer teško je petljat. Petljat na zemlji ono koji te stvorio. To je nemoguće. To nikad nikom nije uspjelo, neće uspjeti. Nemoguće. Zatim, tako je uradio sa svojim drugoma na bitki Ashab. Unosio je među muslimane očaj i nepovjerenje. Punio je njihova srca strahom i kukavičlukom. Ko? Abdullah ibn Ubej. Ovo je kako opasna stvar. A pa je uzvišeni Tebar objavio ajete o tome kome kaže kad su licemjeri i oni bolesti srca govorili. Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali. Kad su nam obećavali, pa do ajeta oni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet otišli, najdraže bi im bilo da su među beduinima pustinje i da se raspituju za vas, a da s vama ostanu malo bi se borili. Uzvišeni ovdje kaže da je jedna od odlika munafika jeste kada u kritičnim momentima se pojavi on šta? On mijenja taktiku ne vjeri u Allaha, to svakako. Zatim poslanik nas kaže, naš obmanjuje, vidiš ti, ovo ništa ne donosi. Ovo ništa ne donosi. Jer se vidi superiornost druge strane. Kako će biti šetanov vojnik superioran nad Allahom vojnikom? Aj pojasnite to. Je to moguće? Ti Allahov vojnik. Nek je opremljen čime hoćeš od glave do pete. Kod koga treba da bude ta superiornost? Kod tebe ili kod njega? Kod tebe. Zar ta superiornost nije bila kod Asaba? Zar zbog te superiornosti nije im da dao čitavu zemlju? Upravo rad toga. Jer kad krene Allaha u vojnik na zemlju, ti si gotov. Navršio sam karijeru. Zašto? Pa ide Allaha u vojnik. Nije to vojnik generala Mladića. Šta ti je bilo? Zato nema kod nas činova general. General armije A. <laughs> Desetar. On je, kaže, razvodnik straže. On je razbojnik straže, nije razbojnik straže. Zbog čega? Pa zato što si ti Allahov vojnik, a Allahov vojnik je Allahov vojnik. A kad si Allahov vojnik, šta ti govori? Tebe onda ne brine kako ćeš završiti. Tako? Nego gdje ćeš završiti. A kad ti je briga ahiret, dobiješ onda dunjalog. <laughs> pa dobiješ i jedno i drugo i sve što manje hoćeš dunjalka, sve više dolazi. Eto ga, sve za Ti neš, on ide. Malo zakukaš, hm, nema, nema, pa onda Allah te var, pitala, koji te iskušava. Kaže, Allah se smije svom robu koji na zemlji stoji pa se malo lozvrti. Šta će kuće? A Allah vidi da mu je pobjeda blizu, da ga pomogne. Allah se smije tako u ruku. Pa kad dođete u takvu situaciju, sjetite se ovih riječi. Da te uzvišeni prati. Da te Allah te Allah i prati. Jer ključ uspjeha jest to da ti ne brineš kako ćeš, nego gdje ćeš završiti. Gdje ćeš završiti. Jer briga kako ćeš završiti Otiskuje ti i toliko ćeš sebi brige na tovar da uopšte neš razmišljati gdje ćeš ti završiti. Zašto? Pa zato što se brineš kako ćeš završiti. A čim se brineš kako ćeš završiti, tebe u stvari strah kako ćeš završiti. Ufatio te strah gdje ćeš završiti. Jer, briga kako ćeš završiti, u stvari briga gdje ćeš završiti. U stvari manja briga gdje ćeš završiti. Jer da ti je da završiš da bude dobro, a da i uđeš u dobro. A to dvoje ne idu nikako. Jer briga kako će završiti je briga koga? Ovih ovdje. Što z bojnog polja odaše. Kaže, više ni malo bi se borili. Kad su, kaže, oni monafci, oni bolesti iz srca, pomislili svašta. Jer je, kad su gledali strah, onda je počela briga kako ću sad završiti žene, djeca. Mačka uko reri je ostao sam. Krava nepomuzena. Eno je se teli nazad. Mora krava valja za vojsku. Odo ja na brzinu nazad. A ispred njega tone krava za ganine. <laughs> Ali ima, ode, osta perava. Džaba volke dudave ispred nas. Osta perava i zakuće. A napred mu grad čitav, evo sve. A on kaže, svatate? I kad je neko mu on On se brinuo kako će završiti. Napred mu deset hiljada ljudi naoružani od glave do pete. Sve imaju. Konji, magarci, žene, robinje, crkinje, plave, žute, sive. A on nazad. Moramo nazad nešto. Nije vam sređeno. A vam te čekaju sve. On se brine kako će završiti. A gdje će završiti, to se A sahabi su brili samo gdje će završiti. Allaho poslaniće, šta dobijem ako poginem? E jest, nemoj tako razgovarati. Nemoj, ti samo ginu. Moj sad ja nešto, odam, cjetu, cjetu, šta ćeš ginu? Viš da nas ima malo. Pravo, sad samo gin, glave gumi. Nije ovo samo da se gine. <laughs> Ti bi samo ubio. Nazad. Ideš u bazu, nazad i na dresu, ono dva mjeseca dođeš sebi. Šta će nam takvi borci? Nama ne trebaju takvi. Ima da dođeš, kad dođeš toliko bitke da sve to pino, staneš, razmisliš, osmisliš, pozoveš čovjeka u slav, malo izmići, glavom ako koplja lete, da te koje ne pogodi ako prođe, dobro prošlo, ako ne prođe, svaka sebi. <laughs> Nije, kaže njemu poslanik sada Ako te strefi šta upočela, tebi je od Je li jest? Pa neću ni hurme pojesti. Ode ljudi u umedresu. Za deset sekundi, za par minuta, on pita šta će, kuće, kako će. Medresa završena, položi čovjek ispit brzo. <laughs> Ode i završi. Eno ga kaže, džene. mudri. A ti ostani na ovom dunjalku ovdje gutaj lijevo desno. Ti jesti se kuću, šta će? Gdje god se okreniš, valja papire, vadi. <laughs> Otac, mati, strina, koliko imaš šenari kod imaš li mačku, čuku, horozova, sve od A do imam, imam sve, ti samo čekaš, ne, čekam, čekam. A on piše i provocira. Šeitan. Igra se s tobom. Još kad vidi da se mora igrati, kad se onda počne igrati. A te šuta. Sljedeća stvar koju su koristili munafici jeste da su svi neprijatelji Islama, židovi, licemiri, mušici dobro znali da uspjeh i uspon Islama nije ležao u materijalnom napretku. Ovo nevjernici znaju dobro. Oni su znali, kao i vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, da uspjeh Islama ne leži u mnoštvu oružja, vojske, opreme. Kako su oni ovo znali? Pa Doživili na svojim kožama. <laughs> doživjeli na svojim kožama. Oni su znali da džaba, ovi imali, nemali tenkova, topova. Oni nas rasturši. Njihov jedan kad uđe sa ono pola maša što ima, što je ostao, on nas, iskasati nas. Kaže, ne, džaba njima, oružje, topove, a nije to kod njih, to kod njih nije snaga. Jest dio snage, ali snaga nije. To su znali židovi kršćani. je dobro. I onda idu za jednom svojom starom poznatom taktikom, a to je propagandni rat. Zastrašivanje, prepadanje, cinkanje, udaranje u moral, udaranje u etiku, udaranje u akidu, suzbijanje dina u korijenu. Jer znaju oni džabaje. Evo, imate primjere danas. Vidiš kad Malo se ljudi osvijesti. Evo u Libiji. Grupa ljudina, molim Allaha te bareke o da ovi ljudi dođu do Kiabe u Mekke. Amin. Ovi što napraviše šerijata u Libiji. Na njih mislim. Odoše ljudi goli ruku, naoružaše se za dva, tri dana. Mi smo sramota i čeli. Ljudi se naoružaše za dva, tri dana. U prvom kordonu 100, 200, 300 gine. Ali 400 ti fata za 84. I kažeš šta sad? Odi lolo da te ja. Allahu akbar. Šta je ovi 300, često Šta gubi? Ništa ne gubimo. Nego u nas je problem ko će prvi. Nemoj samo da ja budem. Nemoj samo da ja poginem. O prvi 300. <laughs> Jeste. ja budem ono, ono četvrni šalon 500 ti. Svatate? Znaj kako se brzo naoružaše u džahili, u Libiji. Java brzo. Što? Fino. Klanjaju na trgu. Hatim spuca der lema, kaže vađi be svima usta da se tako skrene. skrene. Ulema prva ustala. Vađi kaže usta svima da se tagu i da šerijat vlada. Ne kaže nego šerijat. Nijako oni u Egiptu. Aj mi smo za demokratiju, vi ste ma vi ste, vi ste ništa, hajde ništa. I sidi ovdje, odmah kaže šerijat, nema tu dvojbi. I vidite kako je Allah dao kroz njihove fetve i usta bereke. Je tako? Jest tako Allah. Oni kažu, ćemo šerija, džihad, gdje ste se svi? Ajmo ga, ajmo u ono, i mubaraka, i tubaraka, i faga, sve ono pomješano. Sve što stignu, samo teri. No, ma kakav novinar, ma ruka je sve redom. Nema više igre. Dosta ste vi nas pratili. Prosto, svaki novinar je tajna služba koji tamo Radi za njih. I vi, jeste vidjeli kako se brzo ljudi naoružaše? I kako im brzo Allah te i tala dade? Za par dana nemaju ništa, ni para, ni ništa i odjednom ponos. Evo puške u rukama, oficiri prelaze na njihovu stranu, viri se prolamaju. Ha? I niko više ne spava u svijetu, gotovo. Brisel, Bonn, Kern, New York City, bijela kuća, crna kuća, septičke jame, niko više ne spava. Niko više ne spava ostraha, šta je? Ljudi, eno u Libiji, šerijat. Šta ćemo sad? Eno muslimani dođoše do pušaka. Sastaviše ideju sa oružjem, sad smo gotovi, nema više disanja. Jeste vi? Malo momaka ulema dala fetu, bereket fetvi, Allah dao odma. I odma, odma čuješ i nema ga od nas kome nije drago, nema. Kome nije drago, on je gledan. od nas. Ma ima, ima nekakve familijarne veze sa ovim, malo prije smo govorili. Bejević. U Bejevićem. Jeste. Pa su, kaže, oni udarili propagandni rat, jer su znali da je žila kucavica ovog društva poslanik ali selatu selam. To jest njegovo sunet. Znali su oni da njegova dava plijeni i formira ličnost. Znali su oni dobro da dava Muhammed ali selatu selam, ako je ispravna, ona kad stane na svoje noge, onda su gotovi, to su oni znali. Znali su da takvoj davi ne mogu stati u kraj. Ni zatvorom, ni ovim, ni ovim. Jer kak se takva dava, a to su znali, kad se prvo izgradi ličnost i kad ta ličnost uzme i digne onu sjelku iznad glavi, znali su da je gotovo. Nema više, to se ne zaustavi. Znali su oni dobro. Samo ne daje muslimanu da se primakne M84 ni za živu glavu. On ako se primakne gotovo je. <laughs> Nemaš ti njemu više ništa. Kažeš mu on neće, on samo, kako oni kažu, izvali, kaže, oči za one, jeste, ne znam, ne vidiš ti što on vidi. <laughs> ti samo vidiš što on vidi, ti bi bježao od onog što on vidi. <laughs> Zato je bježao. Pa su židovi znali, pa su udarili po propagandni rat, koji danas dani traje po običaju, po moralu muslimana, po šerijatu, po sunetu Muhammed a.s. Tražili bi svaku moguću priliku imali pa da to isplove i da ode u javnost. Vi ste znali skoro, čuli ste vjerovatno, kada su, kada je jedan od tipova pod nikom Munja, jel da, kada je se javno obejanio na patalku kako bi on to da razvrke da umoći desilo se nešto krupno. To su ti takvi ljudi koji jedva čekaju kako bi šta, kako bi prikazali tu davu sramotnom davom i da joj, da je ta dava takva i takva. A ne zaboravljaju ti takvi zlonamjernici da je jedna kad tako došla Allahom poslaniku ali to islam. kaže ja sam učinila zinalog. Jel ovo sramota za šerijat i za islam? Nije Allaha mi sramota. Ovo je ponos. Jesam, to sam uradila, dobit ćeš kamen u glavu i to je šerijat. Šta je sad tu sramota, jel? nego ovi s njima takvi slični žele preko toga da kažu vidiš kakav je to džemal. Ha? Kakav džemal? Pa zašto je šerija došao? Ako si se napio, dobćeš koju šibu, poslije džume vežemo te zastubi macare. Uradio si nešto kazne, zato je šerija došao. Nije, nije šerija tu i mi svi hodamo sad ko meleki po njima, mi sve čisti. Niko ništa nema kod sebe. Pa šerijat je došao da to riješi. Opsao si. Vratimo ga prosti. Udario si ga. Složi ti njega, ćemo prosti, hoću. Halaj, gotovo, završili. Hajde ti On zato i je došao. A nije došao melecima. Nema mi sve čisti, nigdje ništa nema. E to židovi ovi iskorištavaju. Pa vi ste vidjeli kako blate sestre po Afganistanu. Nađu neku tamo rozpjetinu koju je neko izudarao, razvalio je vilicu, stavio je malo marame i kaže ovo je žena pod nikabom. A ona iz javne kuće izašla. Da bi oblatili sestre pod nikabom. Kako one žive teškim životom, kako su sestre u islamu pod maramom. Da je to njima. Ma ja, oni su no, moderni. Da vidite u njim mode. Ide žena i voda dva cuka. U dvokolcu ja mislio bebe uzim. Šta ti je to šćena dvire iznutra? Bobi i flopi. Allah mi. Allah mi, ja bio europejac par dana, vidio očima svojih. Ne moraš, ne vidjeti dijete na to je kerame da ugledaš, dijete trči. Da neko vidi, makar fader, volio bi ga vidjeti, nije bavo. Nema. Znači, ti kad je mjesto djeteta u Bešti zauzelo flipi. Cuko. <laughs> On je, kaže, odi kaže svojoj majki. Ona njemu viče, odi svojoj mami. A idi mami, ja radim. <laughs> Jeste. I oni, ti takvi da se rugaju Slavu Jednoj sestri pod nikabom. Da Bog da se svakom jezik zavezao koji god je jednim uzdahom pomogu da se blate islam muslimani. Allaha molim da Bog da mu se jezik zavezu. A dobio sam, pošto oni kažu u Sloveniji, u Ljubljani 16.000 cuka ima u kućama, registrovani. Rekao, da Bog da imali 100.000. Kućeš im goru kledu. Da Bog da im ufatla recesija čuke, da nemaju šta da jedu u kućama. nek izjedu žive. I oni će se rugati slavom muslimanima. I to je sad njima cool. Znaš, imaš. Kaže, jedna ostavila Reksu i metak. Čuko, Reks i njemu ostavila. I za svoju smrti sve njoj, njemu ide. samo zamis država ne zna kuće sa imetkom, čuko nas li šta sad da radi. Daj meni čuku pa švi kuće sa imetkom. Samo daj meni. <laughs> Ja reksa, uvuk še <laughs> Frankfurta kako Rex pliva da vidiš? Ide pusti ga, nek traži je tam pošumio Da ga mučiš ovdje. <laughs> Kud ga vodiš? Jest, jest. E, pa su tako židovi iskoristili jedan slučaj, vama je on poznat, jel' ne? Kad je Zeid bio posvoće poslanika Salaovi, selem a običaj kod Arapa je bio da smatraju posvoće ko rođeno dijete. Pa je kaže, posvojeni sin je nasljeđivao kao i rođeni sin, a njegova žena je bila staratelju zabranjena kao i žena rođenog sina. Kada je Zed pustio za nebu pa je oženio poslanik sallallahu i Selem, e, pa je oženio poslanik sallallahu i smatrali su mu da će im to biti šta? Dobra podloga za fitnu. Gledajte kako su iskorištavali. To i danas rade. Malo prije sam vam rekao, ne kažem da je, da je on munafik, onaj je munafik. Nisam turko ti Munja i kompanija. Ali da su htjeli nešto ovako, da podmetnu, da ovo, da ono, to je više nego sigurno. Pa kažem, iako da je se i desilo, tvoje da šutiš. Tvoje da šutiš. I vi ako čujete da se negdje to tako desilo, ima da šutite. Morate šutiti. Jer su tamo, iako je nešto bilo, pokri. Ne mora se to javno iznositi. Pa je kaže, iskoristili su ovaj, ovu želju poslanike sallallahu ona je bila peta po redu poslanikovih žena, a Kur'an je dozvolio samo sa četiri žene. Pa oni kažu, kako sada ispravan ovaj peti brak? Jel da? Ko što vi danas kažu, jedna, kaže, kako to da moraju dvije žene? Ovi idu unazad. Oni su svakako ošli u svemu unazad. Za njih su mušici neke Filozof. alim. Ovi danas su čudesa od čudesa od naroda. Kako kaže, može on dvi žene ima? Fino. <laughs> Allah mi dozvoli. Nije dvi, četiri. Četiri mi dozvoli. Bilo bi nekoliko sam da si ti, ali I ne moraš se držati. Molim Allah da te oženi hurjama. Amin. Ali molim Allah da iskrvariš tražeći robije na I da, da te one ovaj, da ti rane ne previjaju. da se fripo neće dobiti na to. Ako ješ na sljedećem Evo viš kako brat se brine o tebi. Skiraj se, ništa. Ne. Ono. Neći, ja sam slabo. Dobro. Dobro, pa su kaže, ovo iskorištavali kako bi kako bi, pa su govorili da je Mohamed s.a.v. ugledao nju slučajno, ovu zedovu jel ženu, pa kaže, a ona ga kao obuzela svojom ljepotom, da je se poslije sele kažu zaljubio u nju, da je izludio za njom i oženio je. I ovo koriste ovu fintu, ne samo onda oni, nego i do dana današnjeg. Imate bandita i lopova i oni koji ovo protumače sebi kako im odgovara, jel da? I onda pravdaju se. Pravdaju svoje, svoje postupke. Ta lažna propaganda je posebno djelovala na ljude slabog imana, jer uvijek laž napravi čuda. Neki panu slabog imana ljudi povjeruju ili nešto tako, pa je Allah te bareke objavio ajte povodom ovog slučaja ti ajti su bili, kaže, lijek za njihovu boljku. Allah upozorava na veliku opasnost od širenja lažnih vijesti. Pa kaže, ovim problemom Allah počinje u suritu, u suri al će Allah se boj. I nevjernike i licemjere nemoj slušati. Allah uistinu sve zna i mudar Pa kaže uzvišeni, zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa nikako da se opamaju. Vidite kako je uzvišeni iskuša propisom. Propisom svojim iskuša je Allah te i onda njima to ne paše, ne odgovara. Počnu da pljuju jezicima i onda Allah objavi ajet. Opisuje njihovo stanje. Kaže, kako ne vidi da svake godine jednom ili dva put panu na iskušenju. Panu na iskušenju. Pa kaže uzvišeni, niti se kaju opet, niti se opamećuju. Što znači konstantno, konstantno tako, tako radi. I vidite kako su, kako su munafici. To je samo jedan od, neki od, od njihove taktike prevara i obmana i izmuljivanja. I zaista, zaista samo u drugčijem obliku. Samo Allah zna koliko je ovog danas puno. Jer, pazite, od munafikluka se ne boji samo munafik, Ni Nifaka se ne boji samo munafik. A svaki od nas, jer ovo i kad govorimo, prvo govorimo o sebi, jel ne? Svaki od nas treba se malo zapitati kud taj naš jezik se zaleti. Da li sam trebao nešto da kažem što nisam trebao da kažem? Da li sam smio nešto da kažem, a nisam trebao? Svatate, svaki od nas. Pa si čuo neku vijest, pa je preneseš. Čuo si ovaj, rekao ono, ti odmah žuriš da kažeš, svaki od nas. To kod nas ima. Kod mene ima, ne znam ima kod vas, ali kad kažem kod nas, ne je valjda da ja pričam melecima ovdje. <laughs> Nemoguće. Svatate. E, zato je na nama, vidite šta kaže više pa opet, niti se kaju, niti se opamećuju. Kako je naš gospodar milosti? Zavoliš ga za oprost. Jer dova Allahu za oprosti u stvari, a dova samo u tebi da središ kod sebe ovolosti, i kivu i Kuće šta bolje. Dova Allahu za oprost griha je, jer dova i badet, jel da? I uzvišeni kaže oni koji neće iz oholosti da mi dovu upućuju. Ja ću i bastu džene ponižen. I opet Allah uvijek ostavi, ostavite da ti šta da ga da ti oprosti. A zaista, zaista, pogotovo u ovim vremenima, danas, fitni, kada Rasul sallallahu sellem kaže da se ni najučeniji nećemo snaći. Ni najučeniji da se nećemo snaći. I svako misli da je njegovo viđenje neke stvari bolje, pametnije, da je, toga je danas puno. I većina ljudi na ovaj način treba i opravdati. Znate zbog čega? Ipak ima dosta ljudi, istrajavaju islamu, klanja, bori se, drži, davu, poziva, i onda ljude moraš nekad, kažem u nekim situacijama i opravdan. On smatra da je tako bolje, bolje, idi. Ne kažem pravda da je to dozvoljeno, ali vidi ako misliš da je bolje. Zato, zašto? Zato što se ogromna snaga izgubi. Nemoj tamo ono, ode, pa idi sa istijel. Hoćeš da idiš, hoću, idi. Ićeš ako on gleda to, onda, jer očekuje da ti kontriraš i da sad te rasprave krenu, da se rasplinu. Hoćeš u Vatikan, hoću, idi u Vatikan. Šta ćeš ti Hoćeš u parlament? Hoću. Hajde u parlament. Ne znači ovo, hajdi, idi ja ti dozvoljavam ili ja se slažem s tobom. Ne. Nego hajdi gubi mi se s očiju, ba ne mogu ja više. Ne mogu se ja s tobom sto godina raspravljati. Idi ako misliš da tako dobro, ja neću i završena stvar. Svatate? Jer je ovog danas more, svi nekako isplivavaju, svi misle da je u datom momentu i vremenu trenutku najbolje ono što je on smislio tad. To je tako. A da budu, da smo jedno tijelo. Pa bi vidjeli nešto poput Libije. To su <laughs> pa bi vidjeli nešto poput Libije. Jer su duše ko vojske. Kad smo gledali Egipat i one, nešto ima organizovanog, nešto neorganizovanog, teško. Ali gledajte kad duše ko vojske krenu. Zato u hadisu nije došlo, duše su ko duše muža i žene koji se voli. Nije to. Nego ko vojske. Zašto vojske? Jer su uvijek dvije vojske. Jedna je protivnička, jedna nije. U stvari obe su jedna druga protivnica, ali eto, jedna smo mi, hajde da kažemo. A druga je protivnička. nema tam gdje je duša, tu tu si se regrutovao. Svako se prijavi na regrutaciju tam gdje dođe. Gdje ima, koja opcija tu? Ja se regrutujem. Tvoj sam vojnik. No tak? Pa neko se regrutuje kod Allaha u njegovu vojsku, a neko kod? Kod sita. I to je zasigurno, zasigurno ključ uspjeha. A gledamo evo svojim očima i Allaha molimo da ih pomogne kako muslimani širom svijeta dolaze sebi. Tako je krenula mašina koju molimo Vlada da pomogne da ih niko više ne zaustavi. Jer evo, gorivo skače, cijene odoše, oni bez goriva ne mogu sebi braća napraviti ni hot dogs. Dogs. <laughs> sam Nije dog, doks, dogs. Baš dogs. Vrući pas. Vruće čuke. Svakako jedu vruće čuke. E, množinu. Oni svakako jedu oni sandviće od čuka. Pa ćemo vrući čukom. Sendvič zove ovaj. I zaista njihova propast je, mi je gledamo. Jer oni propadaju u Libiji, a nisu svjesni. Čitav svijet. Nije samo u Libiji, svugdje. Jer oni bez goriva ne mogu ništa. Njima staje energija, staju fabrike, staju firme, staju milioni. Šta će u nas stati? Dva pasata i jedan stojadan jedva ide. I kad stane nisi ništa izgubio Allah. Tad će stat Mercedesa, trebaš otplaćiva gorno Samo riješit se muka, bolje kad nema goriva. Hajde. Ofijari, pješke, kup magarca se. A oni ne mogu. Oni ne mogu, oni ne mogu živjeti i bez para i bez, ne nezamislivo je da oni nemaju, kako će na posao otići? Kad su sve firme po 300-600 km od mjesta življenja van grada, daleko, da se ne treba. Šta sad? Treba ti da mjesec odeš u fabriku i nazad 5000 eura. Zadužuj se ponovno. Nek vas staro šta ćemo vam mi? Molimo Allah, dani onoj braći da ono sve ventile za naftu. Molim Allah, te varke, tala, da im omogući da dođu na naftna polja, da oni sve pozavrću. Da prema merci sve nafte zatvore. Amin. Molim Allah, te bareke, tala, da ih pomogne da zavrnu ekonomiju Amerike. I svi oni koji su sva ova vremena i trošili i, trošili i evo ured su potrošili pare u borbi protiv i vjere. Molim Allah te bareke od da pomogne braću u Libiji, u Egiptu, u Jordanu. Amin. Molim Allah te bareke da se Jemen probudi. Amin. Molim Allah uzvišenog da pomogne Jemence da krenu. Amin. Molim Allah te bareke da sastavi sve na jednom mjestu. Amin. Da sve što ima kufra da potaru. Amin. Molim Allah te bareke da pomogne Talibane. Mi ne smijemo zaboraviti. Oni su uvijek prvi. Molim Allah uzvišenog da pomogne Čečene. Dagestance. Sve one koji prije svega drže pušku u ruci. Molim Allah te bareke da njihove ciljeve usvjeri direktno srca nevjernika. Amin. Molim Allah uzvišenog da otvori zatvore muslimanima. Molim Allah te bareke da zatvore zamijeni tagutima. A isprazni muslimana. Molim Allah uzvišenog da oni muslimani koji su bili zatvarani da im Allah dadne sve one koji su im učili njima pravo u ruke. Amin. Molim Allah te bareke da sve onu policiju koja je zlostavljala muslimane, da i dadne Jara Bilale direkt u ruke mujahida. Amin. Molim Allah uzvišenog da i Allah dadne direkt u ruke mujahida. Amin. Molim Allah te bareke da sve tagute da i uništi do posljednjeg Amin. rukama muđahida. Amin. Molim Allah te bareke da od nas načini oni koji će se boriti na njegovom putu. Allaha molim da nas načini od onih koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Allaha uzvišenog molim da nam podari snage da izdržimo. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da nam podari razboritost u oskornim trenucima. Da nam podari jasnost istine i da ih slijedimo. Da nam podari da vidimo zablude i da ih se klonimo. Allaha molim da prizemlji američke avione. Da ih sve baci u more. Allaha molim da pošalje svoju vojsku na njihove ratne avione, na njihove ratne brodove, da naredi moru da ih proguta. Amin. Allaha te bareke molim da pomogne muđahide, Allaha molim da pomogne muđahide. Allaha molim da pomogne muđahide. Allaha molim da pomogne muđahide. Allaha molim da naruža muslimane. Allaha molim da naruža muslimane da srnu tagute slasti. Allaha te barek i otala molim da nas stavi u njihove safove. Molim Allah da nas sastavi sa poslanicima, šehidima, iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Allahumma bihamdik. la ilaha www.paltalk.com Soba put vjera Soba put vjernika zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com Soba put, vjerni, soba put, vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika,